Dhe ju urojmë ditë të, të mbarë, të bukur, të gjitha, shumë ftohtë sot në mëngjes. Oj. Ah, u ftof. Shumë. U bë kështu si. Mëngjesi dhe darka. Euro që ndra vdekje. Prit tash mos e nis. Akoma jo vdekje Altin, po drejt vdekjes. Deri në 7:30 e kanë oh, u përmend dy herë. Dy herë. E po tash edhe e martë. Njerëzit me mëngjes, me mëngjes, me fëmijë, me ku diun tash. Nuk janë ngritur akoma. Fjala vdekje në radio. S'është edhe aq kështu. Për herë të tretë. Vërtet. Çike, çike herët, çike herët. Apo jo. E vërtet. Është. Mirë, ë nisim? Nisim. E nisim zyrtarisht. Ne këtu jemi, pak të kallkanizuar, miq të dashur, por jemi okay. Do të dalim. Kemi lëngje brenda që na Në Madrid lindi shkrimtari Felix Lope de Vega, njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj të periudhës së artë të letërsisë spanjolle. Në vitin 1844 lindi inxhinieri gjerman Carl Friedrich Benz, i cili në vitin 1885 ndërtoi njërin prej automjeteve të para Benz. Në vitin 1867 Alfred Nobel patentoi dinamitin. Në vitin 1874 Spanja shpallet monarki kushtetuese dhe në pushtet kthehet dinastia e Burbonëve. Në vitin 1884, qumështi i pluhurit është patentuar nga John Meyenberg. Në vitin 1913, lindi në Dhërmi shkrimtari i madh shqiptar Petro Marko. Në vitin 1920, në Shkup shpërtheu greva e 120 punëtorëve rrobaqepës, të cilët kërkonin rritjen e rrogës me 10% dhe vendosjen e orarit tetë orë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre, presidenti John Kennedy u varros në Arlington. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një, Danimarka dhe Norvegjia si anëtare të para të NATO-s vendosën marrëdhënie diplomatike me Vietnamin Verior. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre, presidenti grek Papadopoulos është përzënë nga vendi në një grusht shteti të përgjakshëm ushtarak. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë, Politikanja gjermane Rita Süssmuth u bë presidente e Bundestagut. Në vitin 1992, Federata Çekosllovake votoi për ndarjen e shtetit në shtetet Republika Çeke dhe Sllovakia. Vendimi hyri në fuqi në datën 1 janar të vitit 1993. Në vitin 1994, Themeluesi i kompanisë Sony, Akio Morita, deklaroi se do të largohej nga posti i kompanisë ku ishte. This is Club FM 100.4. Okej, është 7 e 10 minuta tani në klubin e mëngjesit. Miq, ju përshëndesim. Ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi, Eri, Altini, Olga dhe Lori janë gjithë këtu me ne. Ë nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Tani mm. Jeri ka dhe një frymëzim për ditën e sotme, kështu që unë Jeri do të jap shansin që ta bësh. Eh, Faktikisht unë nuk do të nis me frymëzim, por do të nis me një thënie i cili e përmban në, në vetvete frymëzimin e ditës. Atëherë secili le të nxjerrë frymëzimin e vet, po vet, po. vetëm një thënie, një mhm. shprehje. Nga kush mund të pyes? Uh, jo, këtë e kam gjetur në internet dhe nuk e nuk nga ishte një autor anonim. të caktuar, po. Nuk e di. Nëse dikush e di kush e ka thënë, mund na e dërgojë, po. Mm. Ne s'dim gjë. Okej. Megjithatë mua më pëlqeu si shprehje prandaj e mora. Okej. Asnjë nuk është aq i pasur sa të mos ketë nevojë për një buzëqeshje, Mhm. e asnjë nuk është aq i varfër sa të mos e dhurojë një të tillë. Okej. Kaq. Shumë e bukur. Dhe e mirë, dhe e Mm. lirë. Faleminderit Jeri. Asnjë gjë. E dëgjova, askush nuk është aq i pasur sa të mos ketë nevojë për një buzëqeshje, Kështu që ë dhe askush nuk është aq i varfër sa të mos ta ketë një të tillë. Sa të mos e jap një të tillë. Mos ta ketë për ta dhënë. Po. Mm. Po. Fantastike. Po. Këtu te ne nuk është se buzëqeshin shumë njerëzit. Jo në rrugë, po them kur edhe në përgjithësi nuk buzëqeshim ne shumë ne. Ne po ta krahasosh me ca vende tjera, buzëqeshim shumë pak. Ëh. Mm e kam pasur tallje. Jemi pak të vrenjtur. Tani e flas kështu, seriozisht fare. Amerikanët kam përshtypjen unë janë ata që buzëqeshin më shumë. Ëm, ehm, um, që është mënyra e tyre e të qenit dhe dhe për amerikanët kam dëgjuar këtu shumë shpesh, mm. ka njerëz që thonë, "Ja janë fallco." Janë Ata, fallco. Ata po, që buzëqeshin gjithë kohën fallco. Se normale, ke parasysh kur je për shembull i bardhë, çdo gjë që është ndryshe të duket e zezë ose mm -hmm. kur kur je i zi, çdo gjë tjetër të duket po e ke dëgjuar këtë dhe jam përpjekur ndonjëherë të them po. Pff, Nuk është se janë ja, falso, janë ndryshe. Janë ndryshe, kështu që. Një gjë që është ndryshe nuk është domosdoshmërisht falso. Se e qenë shumë me, po. me kutin, me kutin e vet. Po gjithsesi, ne buzëqeshim shumë pak. Njëri tjetrit njëherë në rrugë dhe e, e bukur është ndodh ndonjëherë për shembull që dikujt edhe t'i flasësh, kështu t'i thuash mirëmëngjes. Se shkëmbehemi në rrugë me ca që s'i njoh, po, po jemi vetëm dy veta në rrugë dhe e ta injorosh tjetrin kështu sikur Sikur je në në një gulag rus atje mm. duke bërë xhiron e mëngjesit anësh murit të burgut, varet se ti uh, se si ngrihen në mëngjes. Oh, mm, jo, me nerva apo pa nerva. Ca jo, ca njerëz ta kthejnë. Ka njerëz që ta kthejnë. Po. Ca njerëz që se nuk salutohen me fjalë, mund të bëjnë një lëvizje me kokën. Ca njerëz që gëzohen, kështu se u shkëlqen fytyra dhe mëngjes, mëngjes, pak të surprizuar që që u fole, po e, po ca njerëz ta ashtu fare pastaj. Ca njerëz shikojnë kështu. Ta kthen ditën mbrapa. Mund të të kthehen për keq. Jo, aq mjafton se kshtu e kupton me me llafe s'ka pse të kthen. Po të bën një të parë. Flet shikimi më shumë. Edhe ti vazhdon pastaj rrugën tënde thua. Ç'desha unë që i fola këtij. Okej, ë mirëmëngjesi që të gjithëve.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 Mund ta quajmë. Mund ta quajmë tamam klub, hajde, diçka kështu, domethënë në këtë klub mëngjesi. Po? Mm -hmm. Le ta quajmë kjo. Kush çfarë ka? Le ta quajmë pub. S'më lë Facebooku, Facebooku është bërë i tmerrshëm në këtë pub. Pse çfarë ka? Jo më hiç është ajo që të kërkon a je i sigurt që do të largohesh nga kjo faqe se po pate vënë atë kursorin atje. Mm. Nuk të lë pastaj dhe unë s'kisha mend ta lexoja i thosha I thosha jo. Domethënë jo hik, po ajo thoshte jo rri. Jo rri. Qëndro. Kështu, um, kemi një pyetje për juve sot, është ora fiks tani 7:20, kështu që le ta bëjmë. Mm. Pyetja është, a mendoni se jemi një shoqëri e vrazhdë në marrëdhëniet e përditshme? Dhe nëse po, nëse po, se unë mendoj që Ka sigurisht vrazhdësi, jo vetëm këtu tek ne, po ne flasim për veten tonë. Ëh, mm -hmm. uh, në cilat forma e shikoni që të shfaqet ajo? Dhe mund të flasim për shembull për vrazhdësi e për uh, ashpërsi apo apo agresivitet ndonjëherë mm -hmm. kur mhm. vjen puna tek trafiku tek uh, mënyra se si flasim njëri-tjetrit, mënyra se si trajtojmë marrëdhënien, tek po. radhët e mhm. gjata. Po. Apo ose mënyra se si flirtojmë për shkakun. Se ashtu je ngritur sot. Ëh. Ose ndonjë gjë. Po ku shfaqet? Ku shfaqet? Jo pse, po mm, ku mm. shfaqet më së pari? Nëse në, nëse nëse është e vërtetë, se mund të thotë dikush jo, jemi të ëmbël dhe të butë. Jemi ë uh, jemi ku di unë si si kështu, si palafiqe. si palafiqe. Po. Po, kjo është mm. pyetja. A mendoni se jemi shoqëri e vrazhdë në marrëdhëniet e përditshme me njëri-tjetrin dhe nëse po, në cilat forma e shfaqim këtë vrazhdësi? Kështu. Kështu. Më thoni një herë. Jepi Jeri. Tani son. Jo, okay. Askush nuk do të flasë. E lëmë, e lëmë. Jo, jo, unë e shoh këtë lloj pjese, përgjithësisht tek njerëzit kur stresohen ose nuk i përmbajnë dot nervat në momente kyçe. Që do të thotë në uh, pritjet e autobusit, në ngjeshjen në autobus, mm. në radhat e gjata kur ti duhet të paguash faturat, uh, edhe edhe në rrugë she. një gjë të tillë. Ti thua kur janë në kontakt me njerëzit është më shumë. Uh, kur je kur janë një grup. Kur je vetëm në pyll për shembull, nuk kur janë, jo jo, kur janë një grup dhe duan i pari të shkojë dhe të mbarojë punë, oh, ja, dhe nuk presin një radhë të caktuar, atëherë uh, ka një lloj vrazhdësie ose një lloj agresiviteti, por që shpeshherë shfaqet në në portretin e njerëzve dhe ndonjëherë edhe me fjalë. Kurse unë kam vënë re për shembull që ndonjëherë buzëqeshin këta që hyjnë para. Se s'din çfarë të bëjnë. Më ndodhi, më ndodhi ë uh, mm. para nja dy ditësh, para kur u ktheva nga aeroporti nga jashtë. Tam. Edhe isha atje se unë kisha lënë makinën të parkuar atje dhe kisha atë biletën për ta paguar, siç paguhet kur uh, kur del nga mm. aeroporti. Mm. Duhet të paguash një biletën në mënyrë që ajo ta hap pastaj atë portën, traun. Dhe çfarë uh, ndodhi ishte që Dikush u fut jo një, po ishin ja dy veta kështu, u munduan të futeshin pa radhë aty. Se kishte avionë të tjerë që kishin ardhur, kishte ardhur Torino apo di unë se çfarë. Kishte njerëz që kishin ardhur të merrnin njerëz dhe këta donin të iknin. Dhe ne u vumë në radhë, ca çuna të rinj, në radhë. Mm. Edhe ishin ca kështu ramaduca të vegjël, kështu që jo të ishin të rinj, por që u futën Nga krahu i majtë. Po. Se se rradha u bë e tillë drejt. Mm -hmm. Pak me hark, po e drejtë, domethënë njëri mbas tjetrit ashtu. Dhe gjithë secili priste. Mund të hyje nga të dy krahët, se sporteli i një është aty. Mm. Ai ishte një djalë i gjatë. Ë, uh, i cili foli e filloi, tha, "A e mani rradhën, tha, mani rradhën tash." Gjithë këta çuna, tha, gjithë rradha çuna drejt u hyve tha. Pse je futur pa rradhë. A se s'ka lezet tash. Edhe këta shikonin si ai edhe qeshnin, se e ke parasysh, domethënë, si Si i lezetshëm ky, si i lezetshëm ky që flet për Ku ka rradh këtu? Se më rradh. Po ai ai ishte ai ishte 2 metra 2 metra e 3, nuk i nuk mund ta shikoje me me se ky ky që futej pa radhë ishte 1.58, e kupton? Me me me një matje të përafërt. Kështu që donte s'donte të buzëqeshte në atë radhë, se po të ishte ndoshta në të kundërt. Po. Mund të ishte mund të ishte ndryshe, po. po. Por që ajo e rradhës është edhe mendimi im, pandershmëri, është edhe hile, është edhe idiotësi, edhe mm. mungesë kulture, janë shumë gjëra aty, tek tek puna e rradhës. Se tani um, këta ku dun, të huajt që din ca gjëra më shumë se ne në ca gjëra kanë ndërtuar shtete shumë e shumë vjet përpara e qytete, trotuare, rrugë, semafore, ura, hekurudha e të gjitha, kështu që mund ta themi që din ca gjëra më shumë se ne, të paktën nga sa duket produkti final, ë mm -hmm. e mbajnë rradhën. Kuptoj. E mbajnë e kanë të shenjtë rradhën, nuk i futet tjetrit pa rradhë, se po, edhe... të gjithë kanë lënë një punë dhe nuk je veç ti apo Po kur është ora 1 gjithë kanë një kohë. Kur është ora 1 e mëngjesit. Mm -hmm. Të gjithë duan të shkojnë në shtëpi. Nuk ka diskutim po. për këtë. Dhe atje ndoshta ndoshta mund të bëhet akoma më më më më e prekshme. Nuk mban radhën i bie që do vonohesh akoma dhe më shumë. Akoma dhe më shumë pra. Kështu që është në të keqen tënde dhe të tjerëve jo, që jo, janë. Jo, ai që s'e mban radhën në fakt ai kalon më shpejt. Se ai mbaron punë, mbaron mm. ikën njeriu, mos i ngatërro gjërat. Po dua të them po që jo, për atë tjetër që i futesh pa radhë, mm. mund të plas, po. Por nuk i plas aq shpesh. E kam fjalën këtu që në një të natës Ajo koha të bëhet më e shtrenjtë. Se në një të drekës po thua hajt më ose po edhe edhe po e po, toleroj. Po është një natë, se kupton ti do të shkosh në shtëpi, nuk mm -hmm. është nuk është se ke kohë deri në 2 ose në 3 të mëngjesit që të rrish atje se thua hajt se po rrim. Më vjen si gjumë. Kisha dhe unë një situatë konkrete mm. kështu, mm -hmm. kur po paguaja dritat, ishte rradhë e madhe. Shumë e madhe. Edhe isha domethënë përveç radhës në fund fare isha unë edhe ishte një djalë para meje. Edhe erdhi një burrë i moshuar, po ishte okay. Ju ishit të fundit në radhë. Po, ne ishim të fundit. Edhe i tha ky xhaxhait, hajde futu ti, tha xhaxhait. Edhe e futi para. Para. Po. Po. Tash unë tani i bie ti je mbas meje thashë, pastaj ti se i lirove vendin tënd. Jo tha ai, është xhaxh. Ti pse ia lirove tha? Do të thojë edhe ti jo, ose të futesh ti para xhaxhit edhe. E kupton një muhabet i tillë domethënë. Ajo bëhet kështu pasaj. Nga ato kështu me me kartona që gjej ku është zari. E kupton ku është xhaxhi, ku jam unë, ku je ti. Ai që e futi pa radhë xhaxhin, Domethënë ishte i moshuar, po ishte i moshuar, po ishte ishte qiqër. Qiqër. Po pse ia le radhën dhe ti ai mirë, pastaj që më shëntë. Jo, jo, ky s'ia la, ia la ai tjetri. Ti bën atë zemërmirin ky. Po dishë për këtë? Ti qenke qiqër ore, t'i thoshe. Je më mirë se unë. Nëse. Ehm, kjo është çfarë flasim sot? A ka vrazhdësi në shoqërinë tonë? A ka ashpërsi, agresivitet shumë shpesh? Edhe ku e shikoni këtë? Unë shoh në në trafik për shembull është Ndonjëherë bëhet dhe çështja Bles Ajo e, e, kuqe jeshile kthehet në jetë a vdekje Jetë a vdekje Domethënë se janë ca njerëz gati të theren Në trafik dhe, dhe Ajo mënyra se si ti I futesh tjetrit me makinë Mënyra se si e pret Se si ndërron korsitë Për shembull një nga gjërat që policia jonë Nuk e bën edhe pse Ka aksione ku di unë tani gjërat Janë ashpërsuar masat e tjera Në, në, në botën e E per, po, po them perëndim, por ndoshta edhe jo vetëm tash se s'dua ta krahasoj çdo gjë ashtu. Po atë kam parë edhe më vjen më kollaj. Ndërrimi i korsive, ndërrimi i korsive pa sinjal është se polici nuk rri në një vend statik atje me me atë matësin e shpejtësisë. Mm -hmm. Edhe të shikojë vetëm një për një gjë, se ajo shikon vetëm për një gjë. Ke ndezur dritat dhe e ke shpejtësinë. Polici qarkullon ngaqë qarkullon me me autovetura nëpër trafik, ata Mund të jenë duke ardhur nga mbrapa, të shikojnë ndërsa ti parakalon policin dhe të tjerë për shkakun kështu, ai e vëren se çfarë manovrash bën. Mm -hmm. Ndërrimi i korsisë uh, i shpeshtë dhe pa ndru, pa dhënë sinjal, të kap ajo, pra atë, ndrove korsinë pa sinjal thotë ai. Normal. Edhe edhe të merr sepse kur ke kur e ke marrë atë patentën, ke mësuar që ndrohen korsitë, ndizet sinjali, jepet sinjali, pastaj ndrohen korsitë. Jo kështu. Sa është do tek ty? Si si Hamiltoni me me shokët atje. Sikur um, dhe dhe mënyra se si ca njerëz duan të jenë edhe në korsinë e majtë të shpejtësisë, por kur i zë semafori atje duan të jenë edhe në korsinë tjetër këtu dhe ndjejnë që kanë kanë të drejtë që manovrojnë si duan, domethënë. Në njëherë ti duhet të shmangesh, shmangesh se janë komplekse situata. E bën pak agresive. Po po. Me që ishim të të pak e vrazhdë dhe pak e ashpër si si mënyrë të dhënim. Dhe pastaj ty mund të lindë e drejta, për shembull të bësh një shenjë me dorë t'i thuash, Kujdes, kujdes or shok. Kujdes se se jemi me me me çfarë po bën aty? Çfarë po, po bën aty tani? Edhe ai del nga makina, pastaj që të sqarohet. Edhe thua, "Ah, ç'm'u desh mua që i thashë kujdes këtij. Mund ta kisha lënë pakujdesinë e vet." Ai do të ikë. E kupton çfarë ke ti që flet me mua, e kështu edhe mund të mund degjenerojë situata shumë shpejt, po. në grushta shkelma apo edhe ku di unë ça, më se kaq. Plumba. Ti do thua që është është pak agresive në trafik. Kështu që kujdes në mëngjes. Çuna dhe goca. Mendoni se shoqëria jonë është pak e vrazhdë në pak e vrazhdë, ëh, po tregohemi të mirë. Në marrëdhëniet e përditshme dhe nëse po, cilat janë format ku e shfaqim këtë agresivitet. Arlissa do të këndojë tani. Kjo është Sticks and Stones, Shkopinj dhe Gurë. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 7.32 minuta tani, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerinën aktivin Morten edhe Lorin, në çdo mëngjes me juve nga shtata deri në orën 10 këtu në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së Whoops, I'm fragile, ashtu thotë atje? Mhm. Mm, kujdes, se thyesh, thyesh, thyesh atë, thyesh Po, që në jam Ç'do thosha, është hapur edhe muzeu, Bunk'Art, e keni parasysh mm -hmm, mm -hmm. Gjatë, gjatë fundjavës së kaluar Nuk e kur kjo me sa mora vesh unë është në Tufinë. Po. Po. Në Tufinë ishte. Është larg. Është larg. Duhet të shkojmë me autobus me pak. Po ka autobus që të çojnë. Mhm. Po, normal. Po. Mund të ketë radhë atje. Po s'more këtë autobus tjetri kur është apo kush e di? Jo, janë të shpeshtë, nuk janë shumë kam përshtypje. E kanë çuar kështu, po se ky s'është TEG-u. Jeri. Po është Tufina. Është Tufina, po. Ah, është autobusi i Tufinës, sa është autobusi i linjës. Po, falmni, po, falmni. Linja normale. S'kam qenë asnjëherë në Tufinë, i bie që ti nga ç'ish Tufina apo jo? As unë. Po, se ju thashë ti pse do shkoje? Pastaj ata prandaj e bënë në Tufinë, nga që s'ka njerëz. Nëse do nuk dua të shkoj. Sa shkep i ndjesë. Unë unë kam parë vetëm aq sa është shfaqur në shtyp në lidhje me këtë bunkerin, mhm. por por debat ka ngjallur. Debat ka ngjallur. Dhe është pa pak ajo debati prapë me kapelë, prapë pa kapelë. Mm -hmm. Se e, ka pasur dy lloje kritikash. Shumë pak lavdërime, por dy lloje kritikash në lidhje me me idenë e hapjes së bunkerit. Njëri është janë kritika nga ata që po thonë po i kthehet lavdia Enver Hoxhës, por shumë mm -hmm. janë të djathtë, të persekutuar ndoshta disa prej tyre, disa jo. Në fakt Janë thjesht të djathtë të pa persekutuar, madje kanë qenë të privilegjuar, por janë bërë të djathtë rrugës, kështu që ë um, thon po po i kthehet lavdia diktaturës, po i bëhet homazh uh, Enver Hoxhës uh, dhe njëra dhe tjetra. Po. Mm. Ka një pjesë tjetër pastaj që po thon uh, po poshtroni Enver Hoxhën, po poshtroni liderin suprem historik të mm. shqiptarëve në dekada Uh, sepse këto janë sekrete, këto janë baza që mund të kishin shërbyer. Ja, ja, ja na ndodhi thonë ata. Një sulm imperialist për shembull, po ja, ja na ndodhi, se si dihet. Historia përsëritet apo jo? Kështu që mund të vijë një kohë që jemi prapë kështu vend që luftojmë me forcat tona dhe tani duhet ta ndërtojmë bazën nga e para se doli sekreti i Tufinës që ishte bërë me kaq mund dhe me kaq djersë mm. ata dhe juve po e poshtroni uh, një një vepër të popullit shqiptar, po them, në një duke e kthyer në një atraksion, në një cirk, në një në një shfaqje. Po, në një shfaqje. Kështu që të dyja, domethënë njëra thon po e ngrini në piedestal, tjetra po thot po e ulni në fund të pusit dhe nuk e di se ç'mendoni ju për këtë, por që Unë mendoj që ai duhet parë thjesht si një muze në një farë forme. Nuk ka as ngritje as ulje, thjesht është hapur kush do ta shikojë. Për të parë diçka nga historia, mm, nga e kaluara. Domethënë ju jeni gjithë pro ju, se jeni kështu, të gjithë pa infektuar, po themi me me njërin apo tjetrin virus. Po, normal. Edhe kështu mund të thuash. Po s'ka pse të shikohet. Edhe në botë ka plot Domethënë ndërtesa, vende, nuk e di, të ish-diktaturës, ose të diktatorëve, ku janë hapur... Janë transformuar, pastaj. E tashmë qëndrojnë si muze. E vërtetë është, në shumë vende. Checkpoint Charlie për shembull është atje, ai muzeu uh, mm. i murit të Berlinit, i po. pikës së kalimit midis lindjes dhe perëndimit në Gjermani. Po vetëm ka një ndryshim të vogël, vetëm një ndryshim ka të vogël që në ato vende ku ka ku ka muzeume, po themi, në mm -hmm. historik të trashëgimisë komuniste apo njërës e tjetrës ka ka pasur edhe një lloj ballafaqimi me të kaluarën. Që këtu te ne nuk ka ndodhur. Se ti ke muzeumin, po ti s'ke një ballafaqim. Ti uh, një herë ngrihen në bulevard, uh, vjen Papa dhe janë fotot e martirëve që ka vrarë Enver Hoxha, pastaj uh, vjen 17 nëntori çlirimi i Tiranës dhe ngrihet fotoja e Enver Hoxhës. Një ai njëra ata që u vranë, njëra ai që i vrau. E kupton? Nuk ke një nuk ke një ballafaqim ligjor për shkakun, do të thotë s'është dënuar njeri për vetë për për kafe, e ku di unë për gota mhm. ujë atje dhe ca filxhan, nuk është dënuar njeri për krimet e diktaturës. Ky është një vend që s'është ballafaquar ligjërisht me me diktaturën e vet. Dhe kjo mund të ishte problemi se po të ishte zgjidhur ajo, the mund kot tani se ide është. E kuptoj. Ndoshta edhe ky muzeu do të ishte do ishte do ishte pranuar. Jo, muzeu është në rregull, për mendimin jo, tim. Jo, është një formë edhe kjo. Muzeu është në rregull, po ti uh, ke bër, si thua, ke bër çatinë, po s'ke s'ke themelet e e kësaj pune. Megjithëse uh, kryeministri ka premtuar që dosjet do hapen. Kështu që nëse ke dosje Altin, ta dish që do ikësh nga puna. Un them. Mhm. Çfarë viti jeti? 83. 83, po mund të kesh një spiun 2 vjeçar. Ose deri në 90-ën ti mund të kesh një spiun 7 vjeçar. Se kështu i doni, kështu i rekrutoni të vegjël. Por po. nëse ti del me dosje vëlla, Se unë e di, unë e di që s'ka. Dakor, jam unë le të flasim drejt. Po mua le ta hapin dosjen kështu s'ka. Por eh, por ti nëse del me dosje, e ti mos rri ashtu. Edhe un kam qenë në Selti në një vit më vogël, kështu që. Keni qenë gjithë bashkë? Keni qenë gjithë bashkë? Takoheshim shpesh. Mi marrim të ju fusim te karriga e vërtetës, më spak. Jeri di s'ke dosje. Ku i dihet? Ku i dihet? Nisa. Shikon ndonjëherë din të tjerët më shumë se ty. Dhe kjo është një nga çuditë e këtij vendi pastaj. Po pas një herë. Është vërtet. Po këtë ke qejf të shkosh ta vizitosh? Po, jam bunkerin. jam uh, kurioze për ta parë. Ishte interesant kjo. Mm -hmm. Sa nga ato fotot që pashë. Pëlqeu mobilimi. Ato muret me mm. muret me dërrasë kështu. Jo, s'e arrita të shikoj me kaq hollësi, por M'u duk interesant. Ëh. Mm. Domethënë gjithçka që kishte brenda edhe ato gjërat e kohës xhaxhit. Pastaj edhe muret që ishin goxha goxha të trashë. Janë sa, janë sa. Mirë, ehm, um, kështu, uh, nuk e di më se ç'mendoni juve për këtë muzeun, është është interesant ky. Muzeu ose bunkeri muze, bunkart, bunkart, po. bunkart, apo për hapjen e dosjeve, gjitha këto. Po të vinë gjitha këtë javë, se kur të grumbullohen, të grumbullohen në një javë. Mm. Ke bunkartin, ke 28 nëntorin, 29 nëntorin, që ndodh të premte të shtunë, uh, hapjen e dosjeve që paralajmërohet se do ndodhë, protesta e opozitës, ca që thonë që u zgjodh ajo ditë për t'i bërë karshillëk, kishte nga ata që thonë që ai kishte aq frikë nga... Nga protesta e opozitës saqë vajti u fut në bunker nga frika e tjera. Ai s'dilte, nuk dilte. Jo, se kam frikë, kam frikë. Ca thonë që kishte hipur në pemë, a kupton se çfarë? Oh. Që ekzagjerohet kjo. Ca thonë ai është i gjatë vetë, s'ka nevojë të hipë në pemë. Kështu, mirë, ëm um, ikim? Ikim. Te Spada dhe Elen Levon, tani kur të kthehemi nga Cool Enough, do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Ora shënon 7 e 42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e martë, data 25 nëntor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Ndërkohë kemi gati anagramën. Mm. E gati. E kemi. Anagrama në klubin e mëngjesit. Nëse e gjeni, duhet ta dërgoni të parët dhe të parët fitojnë një Olta çfarë? Orë nga Premium Watches. Një orë nga Premium Watches sot Olta, orat e Premium Watches miq të dashur janë të mrekullueshme. Gjeni dyqanin e tyre tek rruga Abdyl Frashëri këtu pranë librit universitar. Dhe ka dhurata të mrekullueshme. Tani është koha për të blerë dhuratat. Është vërtet, janë festat. Mm. Pesaj shkër. P E S A J S H K E R Pesajshkër 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Jeri, jeri e ka gjetur ndërkohë Po, e ka gjetur Nuk ishte e vështirë Mirë, shumë mirë mm. Faleminderit Do të lexoj nja dy apo tri nga Këto komente që kanë mbërritur në lidhje me këtë temën Që kemi për diskutim sot këtë në klubin e mëngjesit mm. uh, Kemi pyetje për juve miq Dhe ka të bëjë me agresivitetin E perceptuar ndonjëherë të vërtetë në shoqërinë tonë. Jemi të vrazhdë, a jemi uh, agresivë në marrëdhëniet me njëri-tjetrin dhe nëse po, nëse mendoni që jemi të vrazhdë dhe agresivë më shumë se ç'duhet, në cilat mënyra e shfaqim këtë? Ku e shikoni? Për shembull, Alba ka shkruar thotë ngremë zërin kur presim në radhë, shtyjmë kur vonohet autobusi, flasim me mllef kur dikush nuk është dakord me ne, ose na bëhet pengesë qoftë edhe pa dashje. Dhe të tjera si këto. Elda ka shkruar në mënyrën se si pretendojmë gjërat dhe se si nuk mbajmë përgjegjësi. Mm -hmm. Gazmiri shkruan, thotë nga kruarja e hundëve në makinë, oh. po nuk di, thotë jam në dilemë nëse quhet agresivitet apo vendosmëri. Kjo uh, mënyra se si kruhet hunda në makinë, ndonjëherë për ca njerëz është vendosmëri. Niveli i ngërdheshjes, thotë shformimi i fytyrës, më bën të mendoj se kur uh, Jemi kaq të këqij me hundën, imagjino me të tjerët. Gazi e ka kap shumë bukur. Albani shkruan thotë, "Nuk dimë të presim, duam të mbarojmë punë të parët, duke marrë thotë atë çfarë nuk na përket, qoftë edhe duke lënduar të tjerët, jemi pak a shumë si personazhi i Jovan Bregut." Um, Alba ka shkruar, "Sidomos thotë në çështje trafiku, makina e parkimi, aty kam vënë re pikun e sjelljeve agresive, agresive. tek shqiptarët." Gendi shkruan, "Sa dal nga shtëpia i larë dhe i pispëllosur, të kalon Ndonjëri thotë me 150 në orë e tymos mirë e mirë dhe ti ndihesh si qen rrugësh në pikë të mëngjesit. Mm -hmm. Kështu që edhe ajo është një lloj uh, agresiviteti. Normal. Sa del nga kjo këtë lexova, shumë sillen mirë thotë vetëm se, se sepse kanë interes përfitim ose njohje, përndryshe sillen keq. Dani ka shkruar njerëz uh, që i mban me rrogë me bukë dhe që të bëjnë vjedhje spektakulare, të dhe kur ikin thotë pastaj nga puna të kërcënojnë, i bën pyetje vetes ishte ai apo unë që e mbaja në tavolinë kur haja me vete thotë. Shumë probleme shoqëria i ka shkatërruar deri në palcë. Okej, okay, mirë. Këto janë ca ka dhe të tjera, do të lexojmë pak më vonë nga komentet tuaja. 069 20 70 222 069 20 70 222 pyetja është a mendoni se jemi shoqëri agresive në marrëdhëniet Mhm. Pesajshkër. Pesajshkër. Mm. Po. Ndërkohë në lidhje me pyetjen që ne kemi bërë mm -hmm. sot, mendoni se jemi një shoqëri e vrazhdë në marrëdhëniet e përditshme dhe nëse po, në cilat forma e shfaqim agresivitetin? Kemi një mesazh nga Jurgi që thotë nuk mbarojnë tangërllëqet e shoqërisë tonë, por mos oh, ah, përdor thonë një fjalë tjetër. Tangërllëku është Nuk është një gjë po që ka një lloj lidhje me media. Po. Eraldi pastaj thot nuk do të thoja të vrazhdë, besoj se në situata të ndryshme jemi më shumë impulsiv. Për shembull, rasti më i freskët, shkulja e stolave në stadium, kjo ndodh me njëri-tjetrin thot se kur shteti na bën padrejtësi ne nuk ngrihemi kundër qeverisë. Impulsiva, ajo mm -hmm. mendoj unë mhm. që s'ka të bëjë me impulsivitetin, më shumë se me budallallëkun. Është vërtet. Se shkulësh stolat, s'është ndonjë kështu impulsivitet. Tani të kapun mikserin, ba ba ba. Është një idiotësi, është vërtet. Miri thot, e shfaqim në çdo rast e mënyrë, për shembull kur dikush pa dashje i shkel këmbën në urban, kur e përplas pa dashje me shpatull, kur i thua mund të hapësh pak rrugën, imagjino po të ndodhë më shumë thot se ç'ndodh. Në vërtet. Mm. Faleminderit. Jeri. Kemi edhe një që e lexon Olta për ne tani. Jepi Olta. Nuk e di nëse nëse quhet agresivitet apo paragjykim thot, por ndërsa po iki për në shkollë, qesh me batutat tuaja dhe kalimtarët më shohin shtrëmbër. Në fakt ne deri tani s'bëmë një batutë. Nuk e di janë xheloze se nuk po qeshin dhe ata. Nuk e di, apo më ndoshta duket sikur qeshin qesh dikush me ta. Sikur po qesh dikush. Po. Ne ne nuk qeshim shumë, siç po thosha në mëngjes. Ë kjo e buzëqeshura në rrugë, buzëqeshësh tjetrit në rrugë që është Mendoj deri diku normale, në ca vende është krejt normale, mm -hmm. këtu tek ne është është disi anormale. Ti nuk buzëqesh me tjerët, ti nuk thua mirëmëngjes pa e njohur tjetrin, vetëm po t'i po t'i flasë, e bukur është se ndonjëherë për shembull, ë njeriu mund të jetë kështu i ngrysur komplet, sigurisht nuk të flet se nuk të njeh, dhe pastaj aty kalon dikush tjetër që që e njeh, edhe qeshet, "Ua, ç'kemi si je mirë, do të thësh, "Ku deri mirë." Andaj çka keni marrë vesh? Ajo si është po Lenka, ku do të thotë çfarë? Mund ta pyesim. Ndryshon kështu. Edhe pastaj thonë, "Ah, mirupafshim, mirupafshim." Edhe prapë në atë dhe vazhdon e Mirë, mirë pozicionin Gjithsesi, ishte një, ishte një profesor që tregonte, tregonte këtë um, historinë e vogël Kur um, ishte në zyrën e vet dhe hyn një studente sepse kishte një provim, provimi ishte mm. i rëndësishëm. Dhe studentja, në fillim ky s'mendoi ndonjë gjë pedagogu, po studentja e mbylli derën pas vetes dhe u mbështet tek dera. U mbështet tek dera dhe ai e pa që kishte edhe një minifund, kishte atë dekoltenë si të hapur kështu. Mm. Pastaj vajti u Afrua profesorit, sipër tavolinës, e i tha, profesor, tha unë do ta kaloj patjetër këtë provimin. Po s'e mora këtë provimin nuk marr klasë, nuk marr vitin, profesor. Mm. Më kupton apo jo? Tha, të kuptoj, tha, të kuptoj. Profesor, tha, jam e gatshme të bëj çdo gjë. Çdo gjë? Çdo gjë, profesor. atë kompjuterin e vet portativ që mban në xhep, ë uh, na thot pastaj se sa është temperatura përjashtë në këto momente. Sa do jetë më e larta e më ulta gjitha këto. Mirë, uh, ndërkohë kemi edhe lojën. 6 gradë keni tani. 6 gradë në momente. Je saktë, Olta. Faleminderit. Sa është? 6 pikë. Po, për mua. 6.5. Sa radhë më. 17 do keni maksimale. 17 maksimale, kështu që ngrohet. Okej. Mirë, faleminderit. Bukur shkëlqen dielli përjashtë. Dielli, po. Është një tjetër ditë nga këto uh, fantastiket, por uh, nis freskët në mëngjes. Por gjithsesi për nesër do kemi pak shi. Po. Oh, oh, vamos. Okej. Okay. Mirë, po gjithsesi, uh, edhe një gjë tjetër se kur uh, kur kur bëhet ftohtë, fillojnë edhe ndizen uh, ngrohëse nëpër shtëpi. Mm -hmm. Dhe harxhohet energji. Në shtëpitë tona ka shumë ngrohëse që punojnë me energji elektrike dhe kur uh, harxhohet energjia elektrike, ngrihet edhe fatura etj etj etj, kështu që na sjell protestë, po, kështu aktualitet. Çdo gjë është. A mund të bëjmë një pyetje nga prit prit se e di tani se këto janë të gjitha të lidhura bashkë, miq të dashur mm. aktualiteti, energjia elektrike, debati madh etj etj. Tani në këtë lojë prit prit se e di ne bëjmë diçka, bëjmë një pyetje për një detaj të vogël nga lajmet, do të shohim se kush është më i shpejti për ta saktësuar këtë detaj, ai do të fitojë edhe një dhuratë të vogël nga klubi i mëngjesit. Mm -hmm. E cila dhuratë do të jetë Olta? Një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Një kurs fotografie tek Art Center Tirana për ata që duan të fillojnë kurset e fotografisë. Ë, uh, kjo është çfarë Olta ju ofron tani në mëngjes. Kujdes, është tek blloku kursi mm -hmm. i fotografisë mm -hmm. dhe me specialistët atje mësoni se si të bëni kujtime më të bukura. Thjesht, pastër, lezetshëm. Tani të gjithë janë bërë fotografë. Jo arusha, por fotografë janë bërë me celularët. Tani pyetja është kjo. Kryetari i opozitës, Zoti Basha, ka vënë uh, kushte ndaj qeverisë për t'u rikthyer në kuvend. Përndryshe ka protesta. Pyetja është sa kushte? mos ketë protesta masive mm -hmm. etj etj. Atëherë, jemi gati? Gati. Jemi. Është loja e zërit të përgjuar që vjen tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur Altini ka gati një zë të ndryshuar. Sot është i thjeshtë në fakt, sot është është nga ata zërat që sa më shumë efekt i jep, aq më shumë ngjan me veten e vet. Po, Okej, nuk del dot pra. E dëgjojmë dot. Aq shumë përgjojmë ne shqiptarët, ndoshta mund ta kemi edhe trashëguar. Kemi qejf, spiunllëkun e kemi qejf. Seriozisht. Spiunllëkun e kemi qejf. Më duk si njësh në zërin origjinal. Edhe mua. Kjo është ideja. Sa më shumë i jep, aq më shumë i afrohet origjinalit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Filter transparence. Ë, e dëgjojmë edhe një herë tjetër? Patjetër. Kujdes. Aq shumë përgjojmë ne shqiptarët Ndoshta mund ta kemi dhe të trashëguar. Kemi qejf, spiunllëkun e kemi qejf. Okej, okay, spiunllëkun e kemi qejf. Kush e thotë? 069 20 70 222 069 20 70 222. Kjo është sikur uh, përshëndetje nga Umblendi kush jam unë. si quhet? Është pak e lehtë. Është pak e lehtë aty. Vetëm pak. Shumë e lehtë. Mirë, uh, Pesajshkër ishte anagrama e ditës sot me Pesajshkër dhe dua ta pyes Olten nëse ka një fitues tani për të dhënë. Dhe është Dritani ka thënë shkrepsja. Shkrepsja. Bravo, bravo, bravo. 820 e mbaron numri fiton orën nga Prime Watches. Bravo Dritani. Bravo Dritan. Pesajshkër është shkrepsja. Mhm. Mm shkrepsja, po, sigurisht, tani duhet vetëm një shishe me benzinë. Apo jo. Ëm kujdes si e përdorni. Po, kujdes. George Ezra këndon Listen to the Man tani në klubin e mëngjesit, ora po shkon 7:00, më falni, 8:12 minuta. Jeni me Club FM në 100.4. Ora është 9:18 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni në këto momente. Mhm. Mm Ndërkohë dua t'ju tregoj për një akuarel. Mhm. Një akuarel. I cili ka qenë para pak ditësh në një ankand në Gjermani, por dhe është shitur për 130.000 euro. 130.000 mhm, euro mm -hmm, për një akuarel. Në akuarel është e dukshme edhe bashkia e atëhershme e Mynihut, por unë jam surprizuar kur kam marrë vesh se kush e ka pikturuar këtë akuarel. Kush e ka pikturuar këtë akuarel? Që duhet thënë është artikulli numër 6649 në mm -hmm. Ankand, goxha interesante, po themi Është një akuarel me përmasa jo shumë të mëdha. Duket që është nga një artist i ndjeshëm. Ëh, mm, dhe e di kush është lideri nazist Adolf Hitleri. Ah, sa mirë. Në periudhën që ishte ishte i ndjeshëm. Ishte piktor. Kur ishte piktor, kjo është gjatë kohës që ishte diktator apo kur ishte? Jo, përpara se të bëhej diktator. Në momentet që ishte duke u marrë me pikturë. Se fillon me piktura, pastaj përfundon në diktaturë, ha? Dhe është shitur. Ky akuarel për 130.000 euro. Wow. ku tregohet edhe bashkia e dikurshme e Mynihut. Mirë, por për këtë për këtë blihet më shumë për bashkinë e dikurshme të Mynihut. Po, për të kujtu, për të të ditur si ka qenë bashkia. Në kujtesë historinë e vendit. Unë nuk e dija që Hitleri edhe pikturonte, po që është jo. marrë me me stilizimin e Edhe me piktura është marrë. Po, po jo, kur kur flitet për shkakun për në ca dokumentarë thuhet gjithmonë që që uniforma gjermane ai ka pasur të bëjë personalisht me uniformën mm. gjermane me Atë Por në, kjo bëhet fjalë në momentet që ai ka qenë student, domethënë ka qenë i ri. Edhe student, edhe piktor, edhe stilist në një farë forme, edhe vrasës, edhe Edhe të gjitha. edhe edhe të gjitha bashk. Po, shumë i talentuar. I i, i gjithanshëm. Hitleri. Artist, okay. Po kush e ka bler? A dihet se kush e ka bler 130 mijë euro? Nuk dihet kush e ka bler, por për mua ishte surprizë që kjo pikturë ishte bërë pikërisht nga Adolf Hitleri. Sepse është një stil i veçantë, ë uh, i këndshëm edhe i këndshëm. Jo, është është i bukur. Tani piktura si këto ka sa të hanë qentë, po. Mirë, mirë, normal. Ideja po, është që po flasim. Ka bërë Hitleri. Po. Piktura është bërë në vitin 1914. Para se të mm, fillonte të para se të bëhej. Të vriste veten qe. Mirë, faleminderit Eri. 130.000 euro m'ish dashur, një pikturë. Po vetëm një kishte? Vetëm kjo, nuk di nëse kishte të tjera nga Adolf Hitleri, por vetëm kjo ishte. Po ma merr me Olta, ma merr mendja ai që e ka bler, nuk ka probleme me strehimin. Jo, jo. Kishte një, një apartament në Tiranë. Me hipotekë, po. po. Okej, faleminderit. Tre dhoma? Po. Tre dhoma. Qoftë edhe 2 plus 1. Në Tiranë, në Tiranë. Atëherë, uh, para se të shkojmë në të tjera, dua që të pyes Altinin nëse kemi fitues në lidhje me zërin e përgjumur për uh, ditën e sotme. Le të shohim uh, se kush e ka gjetur i pari. Ma merr mendja që është gjetur, mos më po, thonë se është gjetur. E ka gjetur Renisi dhe ka thënë Agron Llakaj. Agron Llakaj është saktë. Le ta dëgjojmë në shqiptarët Do të bëj bastë kështu. Duhet ta ngadalësosh, duhet ta ngadalësosh jo vetëm ta ndryshosh me efekt. Okej, okay, mirë, faleminderit. Ë uh, ndërkohë, Olta, a kemi një përgjigje në lidhje me nënt pikat që opozita mm -hmm. ka vendosur si kushte për qeverinë në mënyrë që të mos bëj protesta? Po, është Julia dhe ka thënë nënt kushte. Nënt kushte. Nënt kushte. Pra, kurs fotografie tek Art Center Tirana. Po mos janë si shumë këta nënt kushte, që fillim. Janë ca. Nënt. Se mund të sa kushte keni? 8 plus 1 8 plus 1 thot një i vëmendshëm nga opozita. Haha, do t'i duhet mbledhje, ha. Por gjithsesi, um, le t'i lexojmë se cilat janë kushtet për për t'u informuar edhe më më mirë. Hmm. të ndal kushti 1, të ndal çdo tentativë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Të heq menjëherë TVSH-në për energjinë elektrike për të papunët, pensionistët, fermerët, kryefamiljarët që jetojnë nën nivelin e varfërisë. Pika 3. Të heq dorë nga rritja e çdo takse, akcize, tarife për vitin e ardhshëm. Pika 4. Të ul 10% nivelin e taksimit maksimal Pika 5. Të ndal goditjen e paligjshme dhe selektive të pronave të shqiptarëve. Pika 6. Të mbaj premtimin për legalizimet falas. 7. Të ul shpenzimet qeveritare dhe t'i kaloj ato për mbështetje sociale dhe investime publike. Të anuloj kjo është teta rritjen e tarifave të universiteteve dhe të rikthej pa kosto studentët e prekur nga pseudoreforma. Dhe 9. Të kthejnë në detyrë policinë e shtetit. Pyetja është pastaj kush qeveris? Si është tash? Po, pra, me gjithë të pika. Po. Ul ul taksat, bëj këtë, bëj atë. Po, okej, dakor, në rregull, po i bie që po ai po ç'a bën ai? Ka ka ndonjë gjë në dorë qeveria vet, pastaj meqë ka fituar zgjedhjet. Ne qeverisni. Po. Është kështu, domethënë kthehet në kthehet qeveria në levë të për studentët apo diçka për ndihmat e të papunëve, ëh, mm -hmm. uh, atyre që jetojnë në nivelin e varfërisë, se më pëlqejnë mua kështu. Sidoqë që kur vin nga e djathta dhe janë tërësisht të majta, aty hapet një dilemë tjetër, por që të vësh kaq shumë kushte, i në një farë mënyre e di që ai nuk mund të bjerë dakord me gjithë këto, se bie që ai po. më mirë të ikin në shtëpi domethënë, edhe hajde ti bëhet ti vetë edhe. Jep në një farë mënyre vetes të drejtë për po. të bërë gjëra që do të bësh. Po. Po. Kështu. Okej, okay, mirë. Nejse kshu e gjykojmë ne nga ana këtej, por uh, gjithsesi, juve e dini vet. 069 20 70 222 është numri i telefonit dhe do të bëjmë një tjetër pyetje tani miq të dashur, është uh, një pyetje në lidhje me lajmet nga Prit Prit se e di, do të kërkojmë prej jush një detaj, edhe detaji që kërkojmë është ky. Erion Veliaj Ministri uh, Veliaj ka debatuar dje në Komisionin e Ekonomisë ku po shikohet nen për nen buxheti me këtë mm -hmm. antar të koalicionit qeverisës. Veliaj ka debatuar me këtë antar mm -hmm. të mhm. koalicionit qeverisës ka qenë në fakt në lidhje me ë uh, fasonët. Ka të bëjë diçka me fasonët. Me cilin ka debatuar zoti Veliaj, me cilin zotri tjetër po ndihmoj pra, nuk është një zonjë, është një zotri tjetër. Mhm. Le të shikojmë nëse na jepni dot të saktë në 069 20 70 222, por është brenda koalicionit qeverisës që bëhet një debat në lidhje me fasonët. Kthehemi mbas pak tani është Ellie Goulding me këngën Burn, DJ Altin, thank you. Ora shënon 8:29 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM mm -hmm, 100.4 mm, dhe në ekranin mm, e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur, ju përshëndesim. Ora tani 8:29 minuta, ne kemi pyetje për juve sot në klubin e mëngjesit dhe pyetja është a mendoni se shoqëria jonë është agresive në marrëdhëniet e përditshme? Mm -hmm. Edhe uh, si shfaqen këto. Tani uh, që është agresive, deri diku njerëzit bien dakord. Mhm. Mm Ose mund të themi ndoshta agresive mund të jetë fjalë pak e pak e fortë, por mund të themi po ashpër. Po e vrazhdë në në disa lloj marrëdhëniesh për shkak. Raste që mund ta quajmë edhe agresive. A mund të themi një rast që mund të po, më kujtohet? Patjetër, patjetër. Dhe kjo ka të bëjë me këtë periudhë sepse e hasa gjatë Bjerir. Kësaj periudhe që unë po merrem me masterin mm. dhe është një torturë e vërtetë Blendi uh, kur bëhet fjalë për sekretaret e fakulteteve. Pse? Pse? Dhe e kam me sekretaret e reja në moshë, nëse ti mendon që uh, një sekretare që është më e vjetër në moshë nuk do të ketë nerva që të merret me ty dhe të të shpjegojë mm -hmm. uh, gjërat që ajo duhet të t'i shpjegojë, se mm -hmm. nuk mhm. mund të t'i shpjegojë dikush tjetër, ndodh e kundërta kur ke të bësh me sekretaret e reja, që në momentin që ti shkon dhe troket në derë, I thua, ju lutem mund t'ju bëj një pyetje, sepse nuk ke kujt i drejtohesh tjetër. Merr mbrapsht Blendi përveç lloj-lloj sharje të mundshme, sharje të mundshme, të trajtojnë si një thes patatesh. Ama njeri tash, mund të ketë një natë tjetër, nuk e di ç'i ke bërë ti asaj. Po s'i kam bërë asaj gjë, sepse a mund të të bëj një pyetje? Ik mi ti, ik mi ti do të bësh një pyetje mua. Çfarë duhet t'i them unë këtij këtij njeriu kur trokas në zyrë dhe i them përshëndetje dhe kam nevojë të drejtoj një pyetje. dhe marr mbrapsht një lumë fjalësh të jashtëzakonshme që nuk e meriton t'i themi live të paktën. Mhm. Mm dhe sado i qetë dhe me po, kulturë që ti jesh, po kur has një situatë të tillë do të të ikë truri edhe ty. Ka shkruar Megi thotë agresive është vetëm politika dhe pushteti thotë ata na e kanë ngjitur këtë sëmundje. Tani në një farë mënyre, për shembull nëse do të shikosh debate televizive në darkë, normalisht do ngrihesh me nerva në mëngjes. Se ashtu janë ato të shkretat. Janë Është e drejta jote të gjesh zgjidhjen. Askush po. nuk ta ka për borxh si një sjellje të pahishme. Ajo ka gjetur zgjidhjen në mënyrën e vet. Mirë, ai prandaj po e përmendim dhe këtu. Pra. Ata nxjerr ty, ja u gjet zgjidhja. Era ka shkruar thotë, unë e shikoj nga një këndvështrim tjetër Blendi, thotë në kur në institucione ka shumë njerëz që i përdorin ato si një pronë private, kur ngre zërin për të kërkuar një të drejtë, Kjo është, kjo nuk është agresivitet, por është liri mendimi. Dhe si përfundim, të heqin nga puna, thotë, nuk të përkrahin për atë që je, por të dhunojnë duke të hequr nga puna pasi uh, ke mendimin tënd të lirë, thotë. Kështu që në sa raste për shembull, njerëzit po, njerëzit mund të mund të jenë agresivë kur janë duke i përcjellë nga institucioni. E nuk do të ikë, nuk do të ikë nga puna. A ke mund të shihet si agresivitet? Ylli ka shkruar thotë në të gjitha format, shfaqet agresiviteti në shoqërinë tonë, Individi ka dalë nga shoqëria, ka hipur mbi shoqërinë. Realisht, thotë, si mund të flitet për një shoqëri kur shoqëria tërhiqet, struket, zbythet, kalon në mbrojtje përpara individit. Arritja e natyrës së shoqërizimit të individit po falimenton prej skizofrenisë së individit. Për këtë, thotë, mund të flitet me ditë e me muaj, me vite, është plot me argumenta dhe me mhm. fakte. Do thotë që kur është një individ i fortë, për shembull, edhe kur ka pak pushtet dhe ka në dorë për diçka. Pushteti, pushteti e zëm kreu i departamentit, kreu i partisë, kreu i i ku di unë tashi. Merre në lloj-lloj mhm. organizime, mm. organizime të ndryshme. Mund të bëjë çfarë të dojë dhe ke pastaj si rrethohet nga njerëz që që nuk nuk e kundërshtojnë dot, kanë frikë ta kundërshtojnë. Ata ose... ndryshe i bëjnë fresk gjithë ditën. Jo vetëm i bëjnë fresk, po mund të kthehen në si t'i thuash agjentët e tij. Mm. Më kupton mbi të tjerët, pastaj nuk lënë as të tjerët të flasin. Nuk ka dhe më shumë zë se individi është më i fuqishëm se sa se sa organizata, se sa shoqëria në ca raste. Okej, okay, mirë, uh, kemi bërë një pyetje në lidhje me një debat që ka pasur dje midis uh, Zotit Veliaj, ministër dhe këtij politikani tjetër uh, që është pjesë e koalicionit në fakt. në lidhje me fasonet. Kush ka qenë? Petrit Vasili. E saktë, bravo. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Diana, fiton 2 bileta për në teatr për komedinë Shiko kush erdhi, për të mhm. shtunën në orën 19. Ka pasur një debat në lidhje me fondin për fasonet që ë është shkurtuar këtë vit dhe që është i rëndësishëm për LSI-n sepse e ka pasur gjithmonë si t'i thuash një kalë beteje politike dhe po LSI-ja thotë ne nuk negociojmë për fasonët, ne duam fondin e fasonëve 5 milion dollarë sa është, bjere fondin e fasonëve këtu. Gjeje ku të duash. A diçka e tillë. Ë, kështu që ka pasur ka pasur debat. Dhe LSI-ja thotë nuk pranojmë asnjë negociatë. Ndërkohë nga ana tjetër ka 9 pika qeveria që duhet të zbatojë përndryshe. Përndryshe opozita të jetë. Shikon Olta që s'është kollaj të qeverisësh. Jo, jo. E doje të qeverisje ti. Mm. Doja. Okej. Okay. Mirë, uh, mund të bëjmë një tjetër? Dakord. Okej. Okay. Faleminderit. Pam pam pam. Ë, uh, ju e dini këtë skandalin e drejtorisë arsimore? Mm. Që ose drejtoreshës në Lushnjë, po? Në Lushnjë. Në po. Lushnjë. Po, po. Ë, uh, që është brenda tani për shkak se kërkonte nga 2000 deri në 5000 euro për t'i mbajtur njerëzit në punë apo për t'i futur njerëzit në punë. Ëh, mm -hmm. uh, Pyetja është dhe dhe ka dalë dje para gjykatës. Ka dalë dje para gjykatës dhe dhe ë um, ka qëndruar në burg. Pra gjykata ka vendosur që arresti me burg është masë e nevojshme, sepse kanë dashur ta nxjerrin me lirim me kusht mm -hmm. apo në shtëpi, arrest shtëpie a diçka e tillë. Pyetja për juve, për të saktësuar një detaj është kjo. Përveç zonjës, që është ajo e akuzuara për korrupsion që thoshte mos lëshoni pe, se është edhe përgjuar, e merrte mm. këto para për t'i mbajtur njerëzit në punë. Euro në fakt, jo lek. Uh, pyetja është, përveç saj dhe djalit të saj, mm -hmm. është edhe një person i tretë, i, i cili ishte mësues. Pyetja është çfarë lënde, lënde cilin subjekt mbulonte ky mësues, mm -hmm. që është pjesë e treshes kam përshtypjen ka dhe të tjerë, nuk janë vetëm tre, po që që shfrytëzonin postin për të për të pirë gjakun e njerëzve. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit tani është uh, Garbage miq të dashur me I think I'm paranoid. Pra, çfarë uh, mësuesi ishte ky i treti që është gjithashtu brenda? Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cilët janë faktorët që na plakin më shpejt Konsumimi i ushqimeve të përpunuara Përgjithësisht këto lloj ushqimesh përmbajnë sasi të mëdha kripe dhe sheqeri, që siç dihet kanë një ndikim shumë negativ për organizmin. Përfshirë sëmundje të sistemit kardiovaskular, diabetit dhe Alzheimer. Pijet e gazuara dhe të sheqerosura. Sipas American Journal of Public Health, konsumimi i shtuar i këtyre pijeve provokon në organizëm sëmundje të ndryshme me natyrë metabolike. Mungesa e ushtrimeve fizike ndikon drejtpërsëdrejti në shëndet dhe posaçërisht plakjen e parakohshme të organizmit. Konsumimi i rregullt i duhanit çon në plakje të parakohshme të lëkurës dhe krijimin e rrudhave. Mospërdorimi i kremrave mbrojtës. Ndoshta jo të gjithë e dinë se përdorimi i kremrave të tillë në fytyrë në mënyrë të përditshme përpara se të dalim nga shtëpia është një këshillë që vlen për çdo ditë. Fjetja në bark është një zakon jo i mirë që shoqërohet me disa dëme, posaçërisht me lëkurën e fytyrës, e cila me kalimin e kohës humbet aftësinë për t'u rikthyer në gjendjen e saj normale, për shkak të humbjes graduale dhe natyrale të elasticitetit të saj. Nën stres, organizmi sintetizon në mënyrë të pavullnetshme hormone të ndryshme, mes të cilave dhe adrenalinë. Organizmi i njeriut është projektuar që të djegë këto hormone. Stresi fiziologjik është i një natyre tjetër, ai bën që në organizëm të akumulohen sasi të këtyre hormoneve, të cilat gradualisht dëmtojnë organe të veçanta dhe gjithë organizmin në tërësi. Temperaturat e larta, Ambientet me temperaturë të rritur janë në gjendje të thajnë paraprakisht lëkurën dhe ta bëjnë atë më të ndjeshme ndaj inflamacioneve. Përdorimi i shtuar i pipave, mund të duket e çuditshme, por edhe kjo është një nga arsyet që çon në krijimin e rrudhave, veçanërisht në anë të buzëve. Alkooli është një nga shkaqet më të njohura të plakjes së parakohshme të lëkurës dhe në tërësi të organizmit. Alkooli është konsideruar edhe si një hepatoksinë e vërtetë për shkak të dëmit të saj kryesisht në mëlçi. This is Club FM 100.4. Piririm, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është tani 8:41 minuta e 30 sekonda. Ishte një mbasdite. Mm. Ora ishte nja 6, 6:30 kur uh, bie zilja në shtëpi. Çohet gruaja nga divani, dhe hap derën. Gruaja ishte pa punë në fakt. Ëm uh, shikon burrin, burri është bashkë me një shok. Shokun e tij. Djalë që kjo s'e njeh në fakt. Edhe pa një pa dy. Fillon të flasë burrit me zë të lartë. Po ti thotë, Si vjen shtëpi pa lajmëruar bashkë me të tjetrin? Unë s'kam përgatitur asgjë. Bigudina s'i kam vënë. Mm. E lyer jam. Ë më fal, e pa lyer jam. Shpinë s'e kam bërë gati Si mos më keq Për të gatuar s'kam gatuar asgjë Ç'e ke këtë këtu Dhe të marrë telefon Dhe për shumë Pse ma ke sjellë Pse ma ke sjellë Edhe burri që flet Dhe ky tjetri ish me gojë hapur kështu E solla tha se do të martohet idioti T'i jetë për kështu një Mësim të vogël Është një send, çfarë sendi është ky? Është një send. Është është ku mbajnë të burgosurit. Jo, jo, jo. Po do të them një herë, sa i madh është ai, është, domethënë, po apo varet. Ka të mëdhenj të vegjël i bie. Janë nuk di të them një masë të tij. Janë shumë përdorimsh apo ë uh, dikur kanë qenë shumë të përdorshme dhe kanë qenë në një formë tjetër. Dhe tani përdoren, por kanë një formë më uh, le të themi më teknologjike. I përdorim për uh, kafshët. Jo. Jo. Më shumë. Gjatë dimrit. Po pra fillon me s njeri, shërben ja. për të ngrohur edhe ikën. Jo, nuk është. Çfarë s'thoje më Altini? Soba. Jo, jo. Ja. Është kështu për të ngrohur, është për të ngrohur. Për të po. ngrohur është. Është fillon me k apo jo? Jo, jo pra, është kalorifer. Është r me r. Jo. Rezistenca? Jo. Jo. Oh. Si quhet ajo më ka qenë një gjë tjetër. Soba me dru më që. Me me reflektori ishte ajo tjetër. As ti dhe as unë nuk kemi. Një sekondë, është me dru apo me korrent? Me dru. Funksionon edhe me dru. Funksionon edhe me dru pra. Soba me dru po i thonë po ndryshe. Jo, e pra, dikur quhej ashtu. Po pra. Sot unë Me s fillon. Jo. Jo. Pastaj Nese, okay, duan sopat. Nëse okay, çfarë është? Tani është është aty nga hyn ujku. Po. Tani për çfarë sqarohesh aty? Prag Vitit të ri. E kthejmë e kthejmë tek uh, publiciteti për një moment mm. dhe do të vijmë shumë shpejt me muzikë këtu në klubin e mëngjesit. 8:53 minuta këto momente në klubin e mëngjesit, miq që keni ardhur, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve, ju urojmë një ditë fantastike. Unë dhe Altini e kemi gati një fjalë në mënyrë që të vijojmë lojën e Sharadios, por më parë duhet t'i jap Oltës shansin që të na tregojë se kush uh, kush ishte fituesi. Ishte fituesi i Sharadios. Jemi të gjithë fituesi që ke deri tani. E do të nisim edhe një quiz me Serin shumë shpejt këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Eriselda ka gjetur oxhakun, Sharadion tonë dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Eriselda. 181 i mbaron numri, ndërkohë mm, mësues fizkulture ka thënë Marieta. Është sa? Bravo. 007 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Një mësues fizkulture, një mësues fizkulture. Bravo, mirë, ok, uh, le të bëjmë një pyetje nga kuizi me seri dhe pastaj futemi në sharadio deri në fund të këtij segmenti. Kemi të bëjmë me gjeografinë, por uh, ashtu siç kjo takohet me historinë dhe artet. Mm -hmm. Kështu që brenda pyetjeve do të gjeni pak gjeografi, pak histori, e pak art. art. Mm. Fillim fare gjeografi, fraksion, histori. Atëherë. Në mënyrë që të kishin avantazhe ushtarake, romakët e lashtë ishin të parët që ndërtuan rrugë mm. si rruga që quhej Via Claudia Augusta mm -hmm. përmes këtij masivi malor që ndan Italinë nga Europa Qendrore. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Ja se si mëson nga pyetja mm. Në mënyrë që të kishin avantazhe ushtarake Romakët e lashtë ishin ata që të parët ndërtuan rrugë Si rruga via Claudia Augusta Përmes këtij masivi malor që ndan Italinë nga Europa qendrore Si ngjyrë mjalti po. Si ngjyrë mjalti? Ër gur. Si ngjyrë arre. Ti është një gur. Jo. Nuk është një gur, jo. jo. Si mund të mendojmë gur në Olta? Kaq kështu na mendon? gur. Po fillon me Gur është libër nga Fatos Baxhaku. Meqë ra fjala. Po. Ajo që po mendoj unë s'ka ngjyrë mjalti tani, më ngatërruat me ngjyrë. Po, po, po, po, po, s'ka ngjyrë mjalti, nuk është. Po, ka ngjyrë tjetër apo vetëm kjo është tipike? Ngjyrë mjalti tek ajo rrotullohet. A fillon me kë? Më hapur, jo, nuk fillon me kë, por Rosa, ok, meqenëse këmbëngulët edhe vetë e kërkuat këtë Hahet a nuk hahet mm. Pihet A, pihet A, pihet, pihet, pra, ok pihet. Ndihmë, faleminderit Blendi, ndonjëri thotë A, jo, asnjëra Jep ndihmë aty Faleminderit Blendi ah. Kemi një fitues. Do të thotë që kemi një fitues. Po po, është Raimonda 203 mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, i shoh edhe një tjetër si ka? Raimonda Hoxha. Raimonda Hoxha, të lumtë Raimonda. Ëm um, mirë, jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM në 104. Miq të dashur sot edhe me një temë diskutimi, e cila ka të bëjë me agresivitetin e shoqërisë tonë apo vrazhdësinë, nëse mund ta quajmë kështu. A jemi ne të vrazhd Uh, dhe nëse po, mendoj që shpesh e shfaqim këtë, kështu që mm. ajo poja është, mm. si thua, e detyruar aty mm -hmm. do të thuhet, por në ç'forma, në ç'forma. Ë uh, e quan për shembull agresivitet kur kur lënë qesen të madhe me plehra, me lëvozhga vezësh, patatesh, mandarina, kungull tani, letra banje etj etj, të gjitha të mbushura, mu në mes të shkallës atje dhe dhe nuk e merr, e, e lë atje për për po themi ose në ashensor. Jo, sa valla dhe lënë në ashensor. Kjo se kjo i detyron të tjerët që ta marrin, e kupton se mhm. aty do hyjnë do dalin ka shumë njerëz, po duan s'duan, njëri do ta bëjë mhm. atë Ti se ti s'e di se kush kush e lë atje në ashensor, po dikush e lë në ashensor atje dhe ikën. Se kur del për shembull duket keq me një qese të Nuk i shkon me pallton, ndoshta mm. apo me syzet e ja, shtrenjta. Ja, do shkoj deri te koshi se është shumë larg. Tani kjo mund të quhet agresivitet, se e ka agresivitetin. Po, po, po. Agresivitet plehrash në vetvete, por por mund mund të thuash që përveç kësaj ka mungesë qytetarie, ka mungesë njerëzillëku e di, injorancë, po që e vuajnë tjerët, jo ti. Se në fakt kështu komode është. Ti shkon me veten ti rehat, sepse. Është sikur ke një shërbëtor për shembull që vjen edhe t'i merr plehrat, po. Ti vetë vetëm që nuk e paguan dhe nuk e di. Por që është mm. diçka që nuk ndodh ë uh, normalisht në vende që kanë një lloj qytetarie. Edhe nuk dua që të bëjmë kështu autokritikë. Po. E gjithë kohës por që ka ca vrazhdësi. Ka ca vrazhdësi. Në mënyrën se si njerëzit flasin me njëri tjetrin, në mënyrën se si dikush flet kur janë në sportel për shembull. Mm. Mm. Siç po, ndodh njerëzit rëndom Njerëzit më trajtojnë si thes me patate të tjeri Njerëzit është është edhe kjo tjetra që nuk shikojmë domethënë përtej vetes Deri aty e kanë Përse siç ndodh edhe kur e lënë makinën Mund ta lënë keq fare Se mund të pengojnë gjithë kalimin po, ose rrugën ose heqin keq të tjerët zgjidhë të ulë të që të rëndë do t'ia dijë njeri fare është e vërtetë edhe kur i thua që ja vëm pa prap e njëjta gjë është nuk domethënë do fillosh të kapësh më keq mbase kjo është ajo që duhet shikosh pak më shumë se sa të plotësosh qejfet e vetes mm. tënde. Mm -hmm. Jo, Ose duhet thjesht të mendosh, nëse dikush do ta bënte ty, si do ndihesha? Dhe në momentin që ti thua po un do ndihesha, ok, dakord, un këtu tërhiqem, do të them, Në një nga ato rrugët. Është problem më i madh se kaq. Ndodhi dje, për shembull, në një nga ato rrugët e e, e ngushta tek Komuna e Parisit, mm. ku shkolla Phoenix, ë uh, dhe marrin uh, fëmijët nga shkolla, njëri dje e mhm. fiku makinën në mes të rrugës. Oh, sa mirë. E fiku dhe doli. Oh, e fiku super. doli dhe uh, unë isha i pari në në rresht mbas tij. Mm -hmm. Po unë kisha edhe djalin me vete. Edhe Nuk kisha nevojë që t'i bija burisë sepse i binin burisë ata që ishin më mbrapa. Po, se rreshti u bë me nja nëntë makina dhe buritë nuk pushonin. Ky zotria kishte një mënyrë për të injoruar gjithçka. Domethënë ky bënte thjesht sikur nuk dëgjonte. Domethënë nuk si si nuk shikon me kufje në vesh. Po, jo, vazhdoi priti derisa erdhi një fëmijë pastaj me çantë që hypi tek uh, makina e tij, ishte një tip mini mini furgoni nga këto kamionçina kështu të mm, mbyllura mm. nga mbrapa. E bardhë, nuk e mbaj mend. E kisha aq afër sa as targën s'e shikoja dot, se ishte në të si thua. Por që aty shpërtheu një një se tani e kupton, e kuptoj atje që ka ka vështirësi se do të marrësh fëmijën, rruga është e ngushtë, parkime në dy anët nuk lënë që të shkosh mm. gjëkundi, por mund edhe të vish vërdallë dy herë. Po. Ose të fikësh makinën, dalësh edhe të injorosh gjithë tjerët që edhe ata kanë të bëjnë punët e po. tyre. Po. Ndërkohë buritë bien, aty ka edhe banorë shqetësohen nëpër pallatet e tyre. Po, po. Ndonjëherë ndodh për shembull që ndonjëherë ndodh që që dikush për shembull Të paktën i bën shenjë ti tjetrit të të lutem një minutë, një minutë apo diçka tjetër, a ku di unë se çfarë, dhe i kërkon një lloj ndjese për shkak. Ky jo, po, ky ishte kështu komplet në neutral. Në në injorim total, total total. Unë se ndoshta ishte shurdh. Kupton ose krejt budalla, por uh, jo, por kam përshtypjen që bënte vetë. Ose mund të qenë i droguar, a? Do thosha, do thosha unë. E di çfarë më kujtove me këtë një shprehje e urtë shkodrane që thotë edhe budallai e ka kokën si njeriu. Faleminderit Xheri për këtë. Ose budallai nuk ka brirë për shkakun, që është praktikisht e njëjta gjë, po, si si njeriu e ka kokën. Vetëm e kanë çik të shtypur mbrapa nëse e ke vënë re. Po jo të gjitha. Sa për tyre. Ne jemi pas pak luajnë në qesit ora është tani 9:17 minuta, jemi me Club FM. Open you take that jump. you choose to stay. When I first found out the life expectancy for the first time, it really scared me. Right now, it's up to about 36. It's just one of those things that really makes you appreciate life. It makes you appreciate where you are as a person hope that you fall in love and it hurts so bad. The It feels like I'm breathing through a straw. Whenever I try to breathe hard, it hurts. I want to make the most out of my life and have as much fun as I possibly can, and my biggest fear is not being able to do that. Hope that you spend your days, Tani ka fjalën Olta për të na dhënë një numër fituesi miq dashur këtu në klubin e mëngjesit. Le të shikojmë se çfarë ka Olta. Jepi. Kam vetëm fituesin e sharadës tuaj. E kuptoj. Do ta bësh uh, në një një fakt të brendshëm këtu, po. Mirë, uh, do të bëjmë një tjetër tani nga gjeografia, miq të dashur gjeografi dhe histori të përziera bashkë. Mm -hmm. Kemi fare vetë pse romakët e lashtë kishin ndërtuar vije, uh, atë që quhej Via Claudia Augusta në Alpet për uh, pasur një avantazh ushtarak, ndërkohë Pyetja e dytë është kjo. Si pasojë e luftës arabo-izraelite të vitit 1967, mm -hmm. Izraeli mbajti këtë pjesë toke që laget nga, mes, nga deti Mesdhe. Pra për cilën tokë bëhet fjalë? Po, po. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues Si pasojë dhe në përfundim të luftës së vitit 1967 Luftës Arabo-Izraelite Izraeli pushtoi dhe mbajti të pushtuar këtë pjesë toke që laget nga deti Mesdhe. Mm -hmm. Deti Mesdhe. Se kisha. Këtë kisha. Okej? Okay? Mhm. Mm Fjalën e ka Jerry. Dua t'ju tregoj një histori me disa studentë në Indi, bëhet fjalë për Universitetin e Shtetit Verior të Uttar Pradeshit. Oh, Pradesh. Studentët aty Blendi janë ngritur në protestë dhe oh. kërkojnë të drejtën e tyre, që është kopjimi. E drejta për të kopjuar. E drejta jonë demokratike, sepse kopjimi është e drejta jonë që nga lindja. Si e argumentojnë këta të gjithën? Uh, Kush është ai? Kush e tha këtë që nga lindja? Jo, kështu janë këto shprehje që ata kanë përdorur gjatë protestës. Ideja aty është që uh, ata vënë në dukje që pikërisht në këtë universitet ku ata studiojnë uh, kanë dallime në lidhje ekonomike, që do të thotë njerëzit që kanë shumë para uh, nuk kopjojnë, por thjesht mm. japin rryshfete uh, pedagogëve përkatës dhe marrin nota shumë të mira, ndoshta pa qenë prezent edhe fare në në provim. Ndërkohë që këta po kërkojnë të drejtën që për kopje. Kjo nuk do të thotë që profesori mund t'i shohi dhe t'i lëri lirisht, por nëse ne jemi të zotë që të arrijmë të kopjojmë, atëherë ti nuk na pengon dot. Dhe nuk mund të na ngelësh nëse ti mendon apo hamendëson që unë kam kopjuar ose kam mësuar. Pra në momentin që ne nuk kapemi me kopje, thonë studentët, atëherë ju nuk keni të drejtë që të na mm. penalizoni në notat tona. Përderisa të po, pasurit e kanë të drejtën nëpërmjet ryshfetit që të marrin notat e po. mira, atëherë pse ne duhet na hiqet po. e drejta e kopjes në në një provim të caktuar. Nuk ta beses, nuk bëjnë kontroll thjesht në momentin që fillon. Po bëjmë kontroll ato tash. Po, përderisa e kanë ngritur si problem. Është problem i madh ai. Është problem i madh, e drejta për të kopjuar. Gjithsesi, um, mirë, bëjmë një nga pyet pyetjet e ditës tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Kujdes, uh, shikojmë nëse keni dijeni se çfarë ndodh në vend, hmm. edhe jashtë tij. Po pyetja e radhës është uh, nga fte, uh, shteti, uh, po themi, vlla, pjesa mm. tjetër e kombit që jeton matanë kufirit. Në Gjilan, ky person është shpallur qytetar nderi. Cili? Në Gjilan, mm. po. Ky person është shpallur qytetar nderi. 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Nderi i Gjilanit Kush është mm. nderi i Gjilanit? Është pyetja 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Le ta shohim Le ta shohim. Si thoshte njëri nga këta, e ke parasysh këta, uh, meqë flasim për uh, mm. për agresivitetin në mënyrën e të shprehurit. Një mënyrë agresive për shembull është edhe edhe seksizmi. Po, ku gratë nuk konsiderohen, më kupton ne kemi ato kuota tani mm -hmm. që mhm. një treta duhet të jenë gra, edhe pse unë mendoj që kuotat asnjëherë nuk funksionojnë se çdo herë që ti vë një kuotë gjendet një mënyrë për ta për ta mashtruar kuotën, më shumë duhet sensibilizim dhe emancipim i shoqërisë sa çdo gjë tjetër. Por gjithsesi, se s'do të dalim atje. Seksisti tha këtë. Nuk më vjen fare ose më qartë ai tha, nuk mm. më plas fare tha. Nëse më quajnë seksist. Mm. Se zakonisht ata që më quajnë seksist janë gratë. Dhe mendimi i grave nuk vlen. Nuk vlen. Kështu që Kështu që i bie. Kështu që i bie që kot e ke domethënë. The Killers vin me Shot at the Night tani në klubin e mëngjesit ora është 9:29 minuta ju jeni me Club FM në 104 unë jam Blendi kjo këtu është Jeri mirëmëngjes Po po sipas seksistëve mendimi i saj nuk vlen uh, kemi Altinin përshëndetje dhe Lorin 9:33 minuta jemi me klubin e mëngjesit mm. Valët e Club FM në 104 mm. edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në këto valë, këtë ekran. Ë, uh, ndërkohë Olta ka një tjetër fitues. Kam përshtypjen, kam shpresën e madhe që e ka, e ka, e ka. Lidhje me atë territorin të pushtuar nga Izraeli gjatë luftës arabo-izraelite, në fakt ishte, si thua, Diçka që ndodhi si pasojë se luftën e nisën arabët, por mm -hmm humbën këtë territor që ishte Rripi i Gazës. Rripi i Gazës, lagë në mes dëve, po. E ka gjetur Flori, fiton dy bileta për në Cineplexx. Mm -hmm. Bravo Flori. Okej, okay, mirë. Ëm um, a mund ta bëjmë një tjetër? Patjetër. Okej. Okay. Atëherë. Zgjatet nga malet Taurus në veri, deri tek gjiri persik në jug dhe është zemra midis Tigrit dhe Eufratit, mm -hmm. dy mhm. lumejve. Tam. Në fakt thonë edhe djepi i njerëzimit. Si quhet kjo krahinë? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmimfituesit Shtrihet nga malet Taurus në veri Deri në gjirin persik në jug, miq të dashur Zemra që ndodhet midis lumit Tigër dhe Eufrat, po shumë nga ne e mësojnë herët këtë. Mes të tjerash dhe djepi i njerëzimit. Okej? Okay? Okej. Okay. Kështu që e duam një emër për këtë krahinë, për këtë zonë që t'ia vëmë e ta quajmë 069 20 70 222 069 20 70 222. Ndërkohë prit prit se e di unë do bëj një pyetje, nuk ka nevojë për uh, muzikë apo gjëra tjera, por ka nisur dje një gjyq ndaj këtyre dy deputetëve. Ëh uh, Ok, mm -hmm. janë uh, Pjerin Ndreu dhe Arben Ndoka, dy deputetët për atë sherrin mm -hmm. dhe goditjen e deputetit Strazimiri mhm. të Partisë eh, Demokratike që ndodhi kam përshtypjen në Korrik në qershor ose në Korrik, po më duket se ka qenë në Korrik, po. Atëherë, eh, dëshmitarët në këtë çështje janë Edhe unë do, do doja që këtë ta përfundoni ju Dëshmitarët janë Gent Strazimiri mm -hmm. Edhe viktima e këtij rasti Olta Xhaçka mm -hmm. Nga partia socialiste është Genc Pollo Nga partia demokratike Gjithashtu Paulin Sterkaj Nga partia socialiste është Klodiana Spahiu Nga nuk e di cila parti Oerd Bylykbashi Armando Prenga Kozma Dashi Parid Cara mm -hmm. Dhe tre të tillë dhe tre të tjerë. Tre nuk janë deputet. Pra këta gjithë mm. ishin deri tani deputet. Ishin Genc Strazimiri, Olta Xhaçka, Genc Pollo, Paulin Sterkaj, kemi gjithashtu Klodiana Spahiu, Noel Bylykbashin, Kozma Dashin, Armando Prengën, Parit Carën dhe tre të tillë. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Tre të tillë Kujdes Vrisim pak mendin, qa mund të kënë qenë? Tre të çfarë, mund të kenë qenë atje që të kenë parë këto gjëra. Tam. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. Dekord. Mm -hmm. mm -hmm. Ishte një zotëri që vajti një herë në Spanjë, nuk e di e dini këtë historinë e Spanjës. Se Spanja mbahet, me që bëjmë pak geografi e histori bashkë, po mbahet për uh, kulturën e vet, kuzhinën spanjolle, ne kemi shumë miq që sa herë shkojnë në Spanjë na thon, "Oh, ushqimi spanjoll, ato tapas, kakas, çka quhen, domethënë janë janë shumë të mira dhe dhe vera është shumë e mirë, Madeira, mm. Madeira." etj etj çfarë janë. Por ky ë um, i tha më, më sill tha një gjë tradicionale. Dua nuk e di tha se un jam injorant. Mm -hmm. Jam amerikan. I tha po po dua vetëm uh, dua vetëm uh, të më japësh diçka tha. Nuk e njoh Spanjën. E ja solli dhe ishin dy si qofte kështu. Të mëdha, të mira. Dhe i hëngri, të buta, vinin pak si mëlçi, vinin pak si kështu. Mhm. Mm shumë të shijshme i tha zotëri tha. Faleminderit shumë, po çfarë ishin këto? Ai po tha, ato janë këto. Testikuj demi zotri, testikuj demi, tha. Sepse demi tha humbet tha, atje tha në atë fushë. Po. Në arenë dhe sigurisht demi gatuhet, ky është një specialitet, se çdo dem ka vetëm dy të tilla, po. Faleminderit shumë, tha ai, janë shumë të mira. Sido që s'kisha ngrënë ndonjë herë, tha, po paskan qenë fantastike. Mm -hmm. Domethënë ishte edhe salca. Me salcë madera, siç po thosha. Po gjithsesi. Vjen prapë të nesërmen turisti. I thotë të njëjtën zotri, të lutem. Mhm. Mm Patjetër i thotë ai. Vjen dhe ja sjell, vin qoftet. Po aq të shijshme, po aq të mira. Të mrekullueshme. Çfarë ke, pse qesh? Edhe i tha më fal zotri, një moment vetëm. Po i tha, ishin shumë të mira tha. Vetëm pak më të vogla ato. Edhe i tha, Po zotri tha po, demi nuk humb gjithmonë. Po, po. Sot demi ka fituar. Sot demi ka fituar. Po. Kështu. Mirë, ëm um, e ekzagjeruam. Uh, David Guetta vjen tani bashkë me Sam Martin, miq të dashur, kjo quhet Dangerous. Jemi në grupin e mëngjesit valët e Club FM ora është 9:38. Mhm. Kështu që duhet të do të presësh pak për atë. Se s'i kam pyetje nga ato që i drejtoi Olta. Olta, ka fitues? Jemi Olta. Po, ka. I pari është Jet mhm. Miri ka thënë Mesopotamia. Oh. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, ë Po tjetër? Mhm. Ndërkohë ata tre të tjerët ishin punonjës të gardës. Bravo. Është Ilda fiton dy bileta për në Cineplex gjithashtu. Bravo Ilda. Okej. Okay. Kjo pyetje që do bëj tani është pak e komplikuar. Dua që të japësh, të japësh një dhuratë të mirë për këtë. Megjithëse unë në fund do ta jap, si thua, përgjigjen relativisht thjesht, por përmban edhe shumë histori, ka aq shumë histori brenda pyetjes sa që do një dhuratë të madhe. Epo ça ndo dhurate, dhura dhuratë madhe, mund të jetë një thes i madh me oriz për shembull. Ose sheqer, ku di unë? Një thes miell. Një kontroll të plotë nga spitali amerikan. Një kontroll të plotë nga spitali amerikan. Okej. Atëherë, miq dashur. Miq të dashur, pushtimi i Polonisë në vitin 1939 nga Gjermania ishte edhe për shkak të acarimeve midis dy vendeve që kishin lindur qysh me dhënien e kësaj toke Polonisë nga Traktati i Versajës në përfundim të luftës parë botërore, mm -hmm. e cila i jepte Polonisë akses direkt në këtë det. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin po qe fituar Ishte fjala, Polonia tani është një vend i kyçur në tokë mm. është një vend pa det, apo jo? Mm -hmm. U përmendën kaq shumë gjëra sa... A, atëhere, dëgjo edhe njëherë tjetër është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin Amerikan kështu që ia vlen Pushtimi i Polonisë nga Gjermania në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e nëntë ndodhi e për, edhe për shkak të acarimit që lindte sepse Polonisë i ishte dhënë një rrip toke në traktatin e Versajës mm. që i jepte Polonisë akses në këtë det. Traktati i Versajës përfundoi luftën e ishte në fund të luftës së parë botërore. botërore. Kështu që uh, Gjermania aty mori ca dënime. Dhe njëri nga dënimet, siç u pa, ishte dhe dhënia e këtij rripi toke Polonisë, mm -hmm. në mënyrë që Polonia të dilte në detin Baltik. Kjo nuk u pëlqente gjermanëve. Dhe gjermanët u kapën menjëherë me Poloninë në 39-ën dhe me të parën e pushtuan atë. Mm -hmm. Ishte si fërkim, si kok si, më kok. Uh, e shtypën. U përdor edhe si shkak, domethënë si kështu. justifikim për sulmin ndaj Polonisë. Okej? Okay? Dakor. Okej. Okay. Okay. Kështu që është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan, përgjigja është shumë e thjeshtë, vetëm uh, deti duhet, deti tek i cili Polonia kishte fituar akses përmes traktatit të Versajës. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, ora është tani 9:44 minuta e gjysmë. Ne jemi në Club FM në 100.4. Okej, kthehemi dhe një herë në klubin e mëngjesit miq të dashur, ishte Electric Guest, This Head I Hold Tani kam gati këtu tre topëta me letra, njëri prej tyre ka një pikë të kuqe brenda uh, Nuk e di se cili është, hmm. ja ku i ngatërroj Hajde t'i hedhim edhe një herë se ai s'e priti. Mirë. Lëre fare. Jo. jo, jo, jo. Tani po më zgjidhet ti. Jam shumë mirë, shumë mirë. Okej, në rregull. S'e bëj unë vullnetarisht, nuk e di. Rregull, e ke lapsin ti gati, Altin, letrat. Gati, gati po. Çdo gjë është gati. Gati çdo gjë. Okej, fillojmë pra. Miq të dashur, uh, sa e njohim Oltën është uh, loja. Do të jenë uh, kolegët e Oltës Altini dhe Jeri. Por edhe juve jeni të mirëpritur në 069 20 70 222 që të luani. Unë kam tre pyetje të përgatitura për Oltën. Nëse ju jepni të njëjtat përgjigje që Olta do të japë kur të ballafaqohemi me të në fund të programit, atëherë ju do të jeni fitues të kësaj loje dhe të një dhurate nga klubi i mëngjesit. Kështu që dëgjoni me vëmendje, duhet të parashikoni se ç'do thotë Olta, përgjigjuni jo siç do donit ju vetë, por siç mendoni se Olta do t'u përgjigjej këtyre dilemave. Pyetja nr. 1. Mm -hmm. Për Oltën. E dashur Olta. Do doje që të ishe një person me shumë, shumë, shumë shoqëri. Tani ka një gjë. Mm Dhe ta theksoj te Olta këtë Mos e paramendoni faktin që Olta është e martuar dhe nënë Ok, po e mhm. marrim sikur Olta është Beqare Beqare dhe, dhe Domethënë secili kështu paraqitet Vetëm, sepse kjo është një pyetje me me sukses në dashuri për shkak, ajo mund të thotë që unë e kam mbyllur e kështu. Uh mhm. -huh. Por unë do ta pyes atë se si do të kishte dashur të ishte sikur gjithë gjërat e tjera të ishin barabarta. Po e kthej edhe një herë. Si pak vitesh, po. Pra, të ishte njeri me shumë, shumë, shumë shoqëri, por pa fat në dashuri. Mhm. Mm Apo mos kishe fare shoqëri, po të kishe shumë fat në dashuri. Një njeri kukudh, po themi, por me fat në dashuri, një, apo një njeri me shumë miq, me një rreth të jashtëzakonshëm miqsh e shokësh, por pa fat në dashuri. Ai, ai, ai. Okej. Njëra nga të dyja. Apo një dashnore e zjarrt. Apo një dashnore e zjarrt, thotë aty. Okej, në rregull. Pyetja nr. 2, edhe kjo për Oltën. Olta, do të zgjidhje, mm -hmm. të kishe një tastierë me butona pa gërma dhe shenja. Mhm. Mm ku ti s'je i sigurt kush është ç-ja, kush është e kupton? Dhe gërmat e tjera. Gërmat po. e tjera. Apo të shtypësh gjithmonë vetëm me dorën e majtë. Në një tastierë krejt normale. Mhm. Mm Dakord? 069-2070-222 069-2070-222 Këtë ia ke qëlluar kokës, ha? Se gjithë kohës me tastierën ka punë E di, e di, ka punë E vërtet Pyetja numër 3 Pyetja numër 3 Dhe e fundit mm -hmm. Atëherë Olta Do të zgjidhje Të jesh budallaçkë Por të bëhesh prindi i një fmije gjeni Si Rafix mm. Apo Dilemë e vështirë Të jesh gjeni Dhe të lindësh një fmi Pa mend në kokë. Okej. Okay. Ta gjejë mm -hmm. njëherë pyetjen tjetër? Okej. Okay. Për sërimin e mobilit, Olta është bërë nën, ka një fëmi po, pra, po themi, krejt normal. Në një situatë po. hipotetike. Po, dhe Olta nuk është gjeni, por... por, a do preferoje që të bëheshe gjeni dhe, dhe të kishe një fëmi pa mend në kokë, apo të bëheshe vetë uh, krejt budallaçkë, Edhe të kishe një fëmi Gjeni Okej okay. Këto janë Dilema shumë të forta E di Shkojmë tek uh, muzika për një moment Do të kthehemi shumë shpejt Ju mund përgjigjeni në 069 20 70 222 069 20 70 222 Këto janë tre pyetjet Do ballafaqohemi me Oltën pas një minutë Por jo fat në dashuri, të ishe pa fat në dashuri. Po. Apo, edhe mos e merr parasysh faktin, domethënë, që je martuar. Që je martuar që janë gjitha këto gjëra dhe jam beqar. Ti po. je një njeri shumë uh, kështu tash, sa po. për loj. Mhm. Apo të mos kishe fare shoqëri, të ishe, të ishe kukudhe në shoqëri, por me shumë fat në dashni. Po, un kam shok, i kam 20 sa vjet shok po po, shkak. Po, po ka dhe gjëra të tjera më të rëndësishme. Ata kanë ndruar nga 30 dashore ndërkohë, mua më kanë shok akoma. Po tani. Jo, thjesht po them, thjesht jo, po, po them që mund të jetë edhe kështu. Jo, nëse larg qoftë do të kesh fat në dashuri, i bie të rrosh kukudhe gjithë. Shoqëria kishe një tastier ku butonat nuk kanë të shënuar asgjë. Ëh. Mm -hmm. Edhe ti nuk je e sigurt se cili buton është cila gërm. Ëh. Mm -hmm. Apo të shkruash gjithmonë vetëm me dorën e majtë. Një tastier normale. Ëh. Mm -hmm. Të shkruaj gjithmonë me të majtën apo, apo një tastier. Kesh një tastier që thjesht nuk i ka gërmat. Ëh. dhe të bëje një fëmijë gjenial. Aha. Apo të ishe një gjeni dhe të bëje një fëmijë budalla. Au. Au. Mos e mendo si për veten tënde, mendoje Po si për vete do e mendoj, jo si për mua. mua. jam gjeni apo jam budallaqe? Gjeni nuk je një. Kjo është e sigurt. Për budallaq mbetet për ta provuar. Po gjeni, gjeni tash, gjeni s'është asnjëri prej nesh këtu. Kështu që mos të mos të ndihesh e persekutuar. Kam një budallaqe po një fëmijë.